netraucē, kad sapņoju. Kad zebra satiec, tad viņu neaiztiec. Māties tikai gribēja novēlēt tev daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! O, man kaut kas iestrēdzis zobā. Traks var palikt. Izpalīdzēsi. Lūdzu, tu esi īstajā vietā, draugs. Dakteris Mārtiņš teica, palīgā. Lūdzu, lec uz manas sterilā apskates galda. Es neko neredzu. Pa kreisi. Tikai nerunā ar pilnu muti. Ķepā ir. Ko tas tur dara? Daudz laimes. Oh, Paldies! Tu to ieliki aiz zoba. Iespaidīgi. Veikalos vēl nav pieejami. Paskaties, skaties! Skaties! Kad snieg, desmit gadi, dekāde, divi cipari, desmitnieks. Like Tev nepatīk? No, no, nē, nē, tas ir lielisks. Oh, nepatīk. Vajadzēja dāvināt Aleksa modinātāju. Tas ir iecienīts. Nē, nē, dāvana ir lieliska. Vienkārši ir pagājis vēl viens gads, un es joprojām esmu es stāvu šeit, rikšoju turp, ēdu zāli, eju atpakaļ. Es tevi saprotu. Iestāties juristu skolā, tev vajag izrauties no garlaicības. Kā? Maini priekšnesumu, izdomā kaut ko. Ļaujies jautrībai, esi spontāns, improvizēs, spridzini, bum, bum, bum. Tiešām esi svaigs. Svaigs? Labi, to es varu. Man der. Centrālparka zoodārs. Ļaudis nāk, Mārtiņ, man patīk ļaudis, ir jautro cilvēku jautrais laiks. Aiziet, Glorija, celies un mosties, strādājam! Kas šī par dienu ir piekdiena, ekskursijas diena? Jā, ekskursijas diena. Laižam vēl desmit minūtes. Aiziet, melmen, melmen, melmen, melmen mosties, cēlies. Vēl viens brīnišķīgs rīts lielajā abolā aiziet. Man ne, esmu slims. Ko? Atradu vēl vienu brūnu planku mūsu pleca. Skaties, redzi, šeit, redzi? Melmen, tu zini, ka viss ir tavā galvā. Filip, mosties, riebīgais pērtiķis! Es būšu vaigs, kā tikko no zemes, gardi svaigs, svaigulīgs, kā no paciņas. Dāmas un kungi, visu vecumu bērni! Centrāla parka zooloģiskais dārsts ar lepnumu piedāvā, kurš ir labākais? Ņujorkas karalis Lapa Aleks. Sākām! Sanāciet, ļaudis! Izrāde tūlīt sāksies! Skatieties uz zebru! Tieši tā! Smaidiet un mājiet, zēni! Smaidiet un mājiet! Kovalski ziņo! Esam tikai 150 metrus no galvenās notakas. Un sliktās ziņas Esam salauzuši pēdējo lāpstu. Skaidrs. Riko, dodies patruļā. Mums vajag lāpstas un konfekšu kociņus. Negribam, lai zeme atkal iebrūk. Un es, kapteini, izskaties jauks un mīlīgs ierindnieks. Šodien mēs šo bedri uzlaidīsim gaisā. Jā, televizorā to nerāda. Izrāde ir beigusies, draugi. Paldies, ka atnācāt. Ceru, ka jums tas šķita svaigi. Būšu šeit visu nedēļu. Patiesībā visu savu dzīvi. 365 dienas gadā, ieskaitot Ziemassvētkus, Hanuku, Helovīnu, Kvanzu. Lūdzu, neaizmirstiet kastrēt vai sterilizēt savus mājdzīvniekus. Dodiet dzeram naudu šoferim, ja viņš ir tukšs. Tu, četrkāji, sprehen zi angliski? Es sprehen. Kas šis par kontinentu? Manhetena, Hoovera dambis. Mēs vēl esam Ņujorkā. Atlikt, atpakaļ, atpakaļ, atpakaļ. Ej, tu smokingā, pag, ko jūs darāt? Rokamies līdz Antarktīdai, Anhultikai. Vai proti glabāt noslēpumu, monohramātiskais draugs? Vai esi redzējis pingvīnus brīvi skraidām pa Ņujorku? Nē, mēs šeit neiedaramies. Tas nav dabiski. Tā ir trakota sazvērestība. Mēs dosimies uz mežonīgo Antarktiku, uz savvaļu. Uz savvaļu? Tas ir iespējams. Izklausās lieliski. Ei, pagaidiet! Kur tas ir? Sakiet, kur tas ir? Tu neko neredzēji, vai ne? Ja? Jā, ser. Uh, uh, uh, Atvaino. Nē, ser. Šodienas pēdējā uzstāšanās Ņujorkas karalis Lava Aleks. Paldies! Liels paldies! Jūs esat lieliski, brīnišķīgi skatītāji! Aplausi jums! Paldies, paldies! Paldies, tik laipni! Apakšbikses! Brauciet uzmanīgi! Apskatiet manu mājaslapu! Kamera 24 stundas diennaktī. Skatieties, kā guļu! Tā tik ir dzīve. Īstā vieta. Esmu paradīzē. Mātiem ir dzimšanas diena. Atver, atver. Kas tur ir? Kas tur ir? Vēr vaļā! Jā! Termometrs, paldies! Man patīk, Melmen, man patīk! Jā, es gribēju uzdāvināt kaut ko personīgu. Tas bija mans pirmais eh, rektālais termometrs. Ko? Daudz laimes tev svētkos, lai dzīve tev priekos. Tu līdzinies pētiķim, tā arī ot, tā nav. <laughs> Jūs darāt man kaunu. Ah, Un sev arī. Ko tu runā? Mēs mācījāmies visu nedēļu. Iedomājies ja vēlēšanos mazais. Ko iedomājies? Nē, teikt nedrīkst. Pasaki, nē, ser, neteikšu. Tas ir uz nelaimi. Tu gribi nelaimi? Varu izplēpāt, bet, ja gribi būt drošībā, mātī pasaka taču, kas gan var notikt? Labi, es vēlējos doties uz savu vaļu. Uz savu vaļu? Es teicu, ka tas nes nelaimi. Uz savu vaļu. Traks esi? Tā ir sliktākā ideja, kādu esmu dzirdējis. Tas ir antisanitāri. Pingvīni ir prom. Kāpēc man nedrīkst? Pingvīni ir ķerti. Nē, iedomājieties, atgriešanos pie dabas, atpakaļ pie savām saknēm, tīra gaisa un plašumā. Es dzirdēju, ka Konektikutā ir plašumi. Konektikutā? Jā, jādodas uz centrālo stāciju un jābrauc ar ziemeļu metro uz ziemeļiem. Var braukt ar vilcienu? tikai teorētiski. Māte izbeidz. Ko gan Konektikuta var mums piedāvāt? Laimas slimību. Paldies, Melmen. Nē, nē, es tiešām gribu. Šī savvaļa noteikti nav. Tā ir izcila barība, kādu savvaļā neatradīsi. Vai nē, es domāju, ka dzīvē var būt kas vairāk par steiku, Aleks? Viņš tā nedomāja. Nē. Vai jūs neuztrauc tas, ka jūs nezināt neko par dzīvi ārpus zoodārza? Nē, nē. Tas ir tikai viens temats. Tu esi nošmulējies. Paldies, draugi! Paldies par ballīti! Tā bija lieliska! Tiešām! Kas viņam kremt? Parunā ar viņu, Aleks. Pieej pie viņa un aprunājies. Es jau uzdāvināju sniega bumbu. To es nepārspēju. Aleks, es jau sāku saprast. Ir vēls. Es iešu. Viņš ir tavs labākais draugs. Labi, labi. Eju. Ar labu nakti, Mārtiņ! Ar labu nakti, Glo! Kas par dieniņu? Tas nu ir jāatzīst. Labāk nemaz nevar būt. Oh, Var! Pat zvaigzne uzlēca. Savaļā tādu zvaigzni neatradīs. Helikopters. Mātī, draugiņ, paklausies. Visiem ir tādas dienas, kad šķiet, ka citur zāle ir zaļāka. Aleks, paskaties uz mani! Man ir desmit gadi, mana dzīve ir pusē, un es pat nezinu, vai esmu melns ar baltām svītrām vai balts ar melnām svītrām. Mārtiņ, man padomā, ir dziesma. Aleks, lūdzu, ne tagad. Oh, Jā, tā ir brīnišķīga dziesma. Domāju, ka tu to zini. Nē, es neklausos. Izplatiet jaunumus. Es tevi nepazīstu. Es šodien aizeju. Viņš ir smieklīgs. Kas viņš ir? Aiziet, tu zini vārdus. Viens vārdiņš. Ņujorka. Ņujorka. Klusu, es šeit guļu! Ne visi nakts dzīvnieki. Tūlīt būsiet vecīt. Atkal tu ar savām spītrām. Ja aizskarsi viņu, tev būs darīšana ar mani. Havard, redzi, īņas kungs, mēs esam lieliska komanda. Mēs divi. Protams, šaubu nav. Ko tu gribi darīt? Viens pats aizskriet uz savvaļu? Nē, labi. Tu un es aiziet. Ko? Sāvaļa, aiziet mēs abi. Skriesim uz 5. avēniju. Un centrālā stacija tur ir. Un tad ar vilcienu uz ziemeļiem no rīta būsim atpakaļ. Neviens pat neuzzinās. Tu joko, vai ne? <laughs> Jā, es jokoju. Oh, Protams, jokoju. Liecies mierā. It kā mūs ielaistu vilcienā. Ah, Nedari tā, es tiešām uztraucos. Oh, Labi. Došos pie miera. Jā, es arī. Jāatpūtina balss pirms rītdienas. Rīt būs seniora diena. Jārāc īpaši skaļi. Jāiepriecina viņi. Saproti? Night, Ar labu nakti, Aliela! Ah. Atkal aizmirsuši izslēgt skaņu. Neuztraucies, tūlīt Eles têm que chegar lá. Ah. Much. Daud's Labak. Panāc mazulīt, mana filējiņa, mana maigā filēja ar tauciņiem garmālām. Man patīk. Man patīk nedaudz traknumiņa steikā, sāls sulīgs steiks, īsta delikatese. Aleks, Aleks, kas? Tu šūkā īkšķi? Kas ir melnē? Labi, labi. Tu zini, ka man ir urīnpūšļa infekcija un jāceļas ik pēc divām um, stundām. Es piecēlos pačurāt, ieskatījos Mārtiņā mājā, lai gan parasti to nedaru. Nezinu, kāpēc skatījos, bet es paskatījos, kas melnē, kas noticis. Mārtiņš viņa nav. Nav? Kā tas jāsaprot? Cik ilgi viņš raka šo? Mārtiņ! Mārtiņ! Viņš tur neielīstu. Mārtiņ! Mārtiņ! Tas nav loģiski. Uz kurieni varēja doties? Uz Konektikutu! Nē, ak, nē, ko darīsim? Jā, jāpiezvana kādam. Halo! Savienojiet ar pazudušo dzīvnieku nodaļu ātri. Mums ir pazudusi zebra. Droši vien dodas uz Konektikutu. Vajadzēs. Halo! Halo! Halo. Pagaid, mēs nevaram piezvanīt cilvēkiem. Viņi būs nikni. Pārvadīs Mārtiju uz visiem laikiem. Nedrīkst kost rokā, kas tevi baro. Pareizi. Jādodas meklēt. Meklēt. Viņš nespēja skaidri domāt. Nedrīkstam pieļaut, ka izdara lielāko kļūdu mūžā. Drīz vien ir apmaldījies un nosalis droši vien. Apjucis, nabadzīgs. coming, come on! Lelmen nāc! Varbūt vienam jāgaida šeit, gadījumam jāatgriežas. Nē, ne tagad ir jāiesaistās Melmen, mums visiem jādodas. Kurš ir ātrākais ceļš uz staciju? Skriem pa Leksingtonu. Melmen, labi, skriesim pa Leksingtonu. Un par ielu? Nē, ved uz abām pusēm jāstāv luksuforam. Es dzirdēju, ka Toms Vulks runā Linkolna centrā. Protams, apmētāsim viņu. Zināju, ka jādodas pa parka ielu. Šis tiešām ir ātrākais ceļš uz staciju. Nezinu, tā Melmens teica. Draugi, tur ir mazas izlietnītes, kurās var nomazgāties un skatīties. Končas par brīvu. Šī nav ekskursija, Melmen. Šī ir ārkārtas misija, jāglābj Mārtiņa dzīvība. Kur ir vilciens? Jau nāk. Ko Mārtiņš tev teica? Es lūdzu, lai parunā ar viņu. Es runāju, nesaprotu. Viņš teica, laižam. Es teicu, traks esi. Un viņš teica, man ir desmit gadi, un viņam ir melnbaltas svītras. Dodies atpakaļ pa 42. Ah, pa kreisi pēc Vanderbiltas. Labi, ja redzēsi Kraisla rēku, būsi aizgājis par tālu. Paldies, policista kungs. Ei, sagaidi zaļo! Frīks! Jā, tieši tā. Zebra. Man priekšā. Drīkstu šaut? Nē. Tad vajadzēs papildus spēkus. Ah! Niks atkal zaudējuši. Ko lai dara? Tu teici dzelzceļa stācija vai lielceļa mocība? Klāt esam! Lielā centrālā stācija. Tā ir liela un centrāla. Au, au, au! au. Malā! Ārkārtas situācija! Nekrītiet panikā! Tikai mieru! Nav nekas traks. Šeit tev, šeit tev patika. Kundzīt, kas jums kaiš? Au! Savaldieties, ļaudis! Slikts kaķis! Sasodīts, nokavēju ekspresi. Izskatās, ka būs jābrauc ar vietējo. Noķēru, noķēru! Noķēra, noķēra, noķēra. Es noķeršu tevi! Whoa. Viņš ir labi. Ir labi. Ko jūs šeit darāt? Tā priecājos, ka atradām tevi. Mēs uztraucāmies. Nevajag, man viss ir labi. Skat, ir labi. Ir labi, viss ir labi. Lieliski. Dzirdējāt, Mārtiņam viss ir labi. Jauki. Es te prātoju, kā tu varēji mums to nodarīt, Mārtiņ. Domāju, ka esam draugi. Nekas traks no rīta būtu atpakaļ. Nekad vairs tā nedarīt. Dzirdi, dzirdi viņu? Draugi, mums nav laika. Melmen, tu salauzi viņa pulksteni. Nekad vairs tā nedari. Nekad vairs. Šurpu! Esam atmaskoti zēni. Esiet mīļi un jauki. Mīļi un jauki. Ja tev ir mēsli, tad met. Tas ir viņš. Labvakar, kungi! Nē, nē, nerunā tagad. Vārdu salikšana tev nepadodas un nekas labs nesanāk. Kurš? Sveiki! Kā klājas? Jā, viss ir labi. Uh, Mums te gadījās neliela ķībele savējo būšana. Patiesībā mans draugs sajuka prātā. Kam negadās? Pilsēta ietekmē mūs visus. Nedaudz aizgāja pa pieskari. Ei, nerunā tā par mani. Kurš? Es to nokārtošu. Trāpīju! Vai liksiet mani mierā? Es tikai vedīšu draugu uz mājām. Aizmirstiet par notikušo. Labi? Neviens nav cietis. Nē, nē, nē, viss ir labi. Tas esmu es, Lau Aleks, no Zodāza. Kas viņam kaiš? Au! Au! Au! Oh! Wow! Oh, jūtos ļoti, ļoti savādi. Ei! Oh, es jūs mīlu! Es jūs ļoti mīlu! with you. Sprinkle it with you. The candy man. The candy man. Oh, the candy man can. The candy man can. The candy man. Ah, vakar centrālajā stacijā notikušais dramatiskais incidents ir piemērs tam, par ko dzīvnieku tiesību aizstāvi kliedz jau gadiem. Dzīvniekiem nav jāatrodas nebrīvē. Viņi tiks sūtīti uz savu dabisko izplatības vietu, kur viņi dzīvos brīvībā, pēc kuras ļoti augsts palīgā atmodās, atmodās. Ak, nē! Ah. Oh, Ak, vai? Oh. Ah. Galva? Esmu kastē! Oh, Ak, nē, nē, nē. tikai ne krātiņā. Nē, mani nedrīkst pārvest. Mani ne? Oh, nespēju pārelpot, nespēju pārelpot. Tumsa piezogas, oh, nespēju pārelpot. Nē, sienas gāžas virsū. Esmu viens, pavisam viens. Aleks, Aleks, tu tur esi? Mārtiņ, jā, runā ar mani. Mārtiņ, tu esi šeit. Kas notiek? Viss kārtībā? Neizskatās labi, Mārtiņ. Aleks, Mārtiņ, tie esat jūs, Glorija. Tu arī esi šeit. Man priecē tava balss. Kas notiek? Esam krātiņos. Ak, nē! Gulēšana mani nogurdina. Melmen, tas ir Melmens, viss kārtībā? Jā, viss ir labi. Es bieži pasnaužu magnetiskajā rezonansē. Tu neesi magnetiskajā rezonansē. Datortomogrāfijā? Nē, tas ir transfers, zoodārza transfers. Zoodārza transfers? Ak, nē, man nedrīkst pārvest. Man piecos ir nozīmēta vizīte pie doktora Goldberga. Melmen, man ir jāliet uz zāles, nomierinies, Melmen. Citi zoodārzā nevar tās atļauties, Melmen, un es negaidīšu rindā. Mieru, Melmen, viss būs labi. Mums viss būs lieliski. Nē, Mārtiņ, nekas nebūs labi. Tevis dēļ ar mums ir cauri. Manis dēļ? Nesaprotu. Kā tā var būt mana vaina? Tu joko, vai ne, Mārtiņ? Tu, tu aizkaitināji cilvēkus. Tu iekodi rokā, Mārtiņ. Tu iekodi rokā. Es nezinu, kas esmu, es nezinu, kas esmu. Man jāatrod sevi savvaļā. Es nelūdzu jums sekot, vai ne? Viņam taisnība. Ko? Es teicu, ka jāpaliek zoodārza, bet jūs. Melmen paklusē. Tu pats to visu ieteici. Aleks liec Melmenu mierā. Paldies, Glorija. Turklāt, Aleks, es neesmu vainīgs, ka mūs pārved. Melmen izbeidz, vai jūs nešķiepina? Mani šķiepina, Melmen, tevi vienmēr šķiepina. Kuģis uz Kenijas savvaļas dzīvnieku rezervātu Āfrikā. Ziņo, tas ir vecāks kods kapteini, nespēju atšifrēt. Tu, zīdītāji, hm? proti lasīt? Nē, bet Fils proti. Fil! Kuģis uz Keniju. Savvaļas rezervāts Āfrikā. Āfrika? Nederēs, Riko. Riko. Es biju zvaigzne, labākajā pilsētā pasaulē. Draugi, karalis, visu mīlēts, būsim pieticīgi. Un tu visu sabojāji. Mīlēts? Ja tevi mīlēja, tad tikai tāpēc, ka nezināja, kāds tu esi. Nelieciet man kāpt augšā, es sadošu jums abiem. Es domāju, ka zinu tevi. Parunāsim mierīgi. Tavas melnbaltās svītras viena otru pazudina. Tu neesi nekas. Izbeidziet, izbeidziet, izbeidziet, esiet iecietīgi. Status? Nav labi, kapteini. Es nezinu kodus. Nekādu aizbildinājumu. Rezultātus, navigācija. Labi, ļaujiet padomāt. Un apklusiniet viņu. Izdevās! Griežam apkārt šo skārda buļbuļsu. Draugi! Glorija! Melmen! Mārtī! Aleks! Mārtī! Aleks! Mārtī! Nē, pagaidi! Atgriezies, Mārtī! Neaizēj! Matī, Melmen, Glorija, Matiņ, Melmen, Glorija! Ei, vai te kāds ir? Mārtiņ, Melmen, Glorija. Mārtiņ, Melmen, Mārtiņ, Melmen, Glorija, Mārtiņ, Melmen, Mārtiņ. Matt, Katie, Al. Maks, Katie, Al. Ei, palīgā! Dabūjiet mani ārā! Halo, izlaidiet mani no šīs kastes tūlīt pat! Te kāds ir vai nav? Halo! Melmen! Aleks, tas esi tu? Melmen, es palīdzēšu. Stāvi, es palīdzēšu! Melmen! Melmen! Es tevi izvilkšu, draugs. Au, au! au. Pagaidi, gaidi šeit. Aha! Aleks, ko tu dari? Izdabūšu tevi ārā. Atslābsti, Aleks. Žirafe tieši priekšā. Pagaidi, pagaidi! Tūlīt būs, pagaidi, esmu mierīgs, pagaidi, esmu mierīgs. Nē, izbeidz, tūlīt būs, skats, skats, skats. Tā ir Glorija! Oh, Tā ir Glorija! Glorija! Glorija! Glorija! Oh! Labi, Zēni, jautrība galā. Glorija! Aleks! Mārtiņ? Mārtiņ! Jā, vārani! Aiziet, aiziet! Labi! Ziniet, man nav līdzi sīcenes. Uzmeklēšu jūs vēlāk. Jums arī! Mārtiņ! Mārtiņ! Alex! Mārtiņ, Aleks, Mārtiņ, Al, Mārtiņ, Aleks, Mārtiņ. Kad tev ir divi deviņi, Mārtiņ, es tevi nogalināšu! Stāvi! Stāvi! Skat, mēs visi esam kopā, sveiki un veseli! Ja, te mēs esam. ist der mēs esam? San Diego. San Diego? San Diego? Balto smilšu pludmales, dabai līdzīgs video, plaši nožogojumi. Es jums saku, tas ir San Diego zoodārs, ne īsti akmeņi. O, izskatās kā īsts San Diego. Kas var būt ļaunāk par San Diego? Nezinu. Man gan šeit patīk. Oh, es te uzdzīvotu. Es te uzdzīvotu. Es tevi nogalināšu, Mārtiņ. Mieru, mieru! un tad nožņaukšu mieru. Tad apglabāšu, aprakšu, klonēšu un nogalināšu visus tavus klonus. Un nekad vairs nerunāšu ar tevi. Izbeidziet! Mēs sameklēsim cilvēkus, pieteiksimies un visu nokārtosim. Lieliski! Vienkārši lieliski! San Diego! Tagad man jāsacenšas ar šāmu un viņa viltīgo smīnu. To es nepārspēšu, nepārspēšu. Ar mani ir cauri! Pagalām! Esmu izputināts! Tā ir tava mārtiņa vaina. Tu mani sagrāvi. Izbeidz. Tu tiešām domā, ka es gribēju, lai tas viss notiek? Gribi, lai atvainojos. Tu to gribi, jā? Ja? Labi? Um, Kurš? Viņš neļauj runāt. Mātī vienkārši vajag būt nedaudz kuš. Nekušini mani. Dzirdat? Vai tad nedzirdat? Tagad dzirdu! Kur ir mūzika, tur ir ļaudis. Dosimies pie galvenā. Darētu gājēju celiņš. Kādas muļķības! Tas jāsauc par tīzlo zoodārzu. Vispirms jāsasveicinās. Šeit ir tādi plaši, lai dzīvnieki brīvi skraida. Pēkšņi matos ir ziedi un visi citu, citu apskauj. Šī vieta var iepatikties. Uz šo pusi aiziet! Ak, nē! Nē! Oh, oh, oh. Ah, ah, what the? Oh, ow! Ak, nē! Labi. Atstāsim labu iespaidu uz ļaudīm, smaidiet, saņemieties. Skaistāk nevar? Melmen, oh, es nesmaidu. Tās ir gāzes. Lieliski, izmantosim gāzes. Tie nav cilvēki, tie ir dzīvnieki. Kalifornijas dzīvnieki. Kucēnu ballīte. Man patīk dejot. Man patīk dejot. Jums patīk dejot. Man patīk dejot. Man patīk dejot. Man patīk dejot. Jums patīk dejot. Man patīk dejot. Jums patīk dejot. Viņai patīk dejot. Mums patīk dejot. Visas pasaules meitenes karalis Julians, meiteņu mīlulis. Man patīk meitenes, man patīk viņu dēļas. Kad dejo, tad dejo skaisti un dejo grazni. Kas tas par zoodārzu? Nu pat redzēju 26 pārkāpumus. Man patīk San Diego. Šeit ir vārani. 27. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman physically fit. Vajadzēja paņemt uzkodas. Paga, kur ir Aleks? Kas ar viņu notika? Viņš gāja aiz mums. Tā bija? Nezinu, kur viņš ir, bet viņš palaiž garām varanu ballīti. Pusas, pusas, pusas uzbrūk! Puse izsaucis, puse ēst. Iemīstu zirnekļu tīklus. Jā, liels paldies, draugi! Paldies, ka pagaidījāt! Pateicos! Sveicināti! Mēs esam no Ņujorkas un meklējam galveno, jo stundām ilgi nosēdējām pludmalē. Un neviens tā arī neieradās. Nezinu, kā pie jums ir pieņemts. Bet kaut kas ir nogājis greizi. Nu, es nezinu, nekas. Ja parādīsiet, kur atrodas administrācija vai sveikse. Zirneklis! Zirneklis! Zirneklis man uz muguras. Moris, tu to redzēji? Viņš aizbiedēja puses. Ķeriet! Ķeriet! Ķeriet! Kur pazuda? Ķeriet! Karali Julien, kas viņi ir? Kas viņi ir? Viņi ir citplanētieši. Mežonīgi citplanētieši no mežonīgās nākotnes. Viņi nāk mūs nogalināt un atņemt mūsu sievietes un mūsu dārgi metālus. Ceries, Mārtiņ! Netuvojies karaļa pēdām. Mēs slēpjamies klusu. Es arī kušu. Kurš tā dara? Atkal es. Izbeidziet. Pietiek. Trāpīja man šķiet trāpīja. Tas vēl ir uz manis. Ienīstu zirnekļus. Viss kārtībā. Ir prom. Viņi ir mežoņi. Mēs mirsim. Pēdas. Es tev teicu. Viņš tev teica par pēdām. Par pēdām viņš teica. Pagaidi. Man ir plāns. Tiešām man padomā viltība. Noskaidrosim, vai viņi ir mežonīgi slepkavas. No. Nē, Sveiks! Ah, es to nokārtošu. Aleks, rīkojas. Mātīs nedara neko. Sveiks! vairāk. Oh, Atvaino, kurš, kurš? Nē, nē, Aleks, ko tu izdarīji? Nē, nē, neraudi, viss ir labi, viss ir labi. Esmu tikai muļķa lauva. Oh, oh, Mazulīt, vai tas lielais ļaunais lauva tevi nobiedēja? Jā, viņš ir liels palaidnis, vai ne? Nāc, māmiņa tevi apskaus. Viņi ir tik jauki no prātīgā tāluma. Tu esi tik mīļš, gribas iemērkt viņu kapijā. Viņi ir nīkuļu bērns. Nezinu, tas ar to trako frizūru man šķiet aizdomīgs. Muļķības. Moris, nāciet, iesim iepazīties ar nīkuļiem! Thank <laughs> you. Viņa karaliskā augstība mūsu izcilais karalis Julians 13. pašpasludinātais lemuru ķēniņš un tā tālāk. Urā visi! Izgāds kā! Viņš ir stilīgs! Like? Kas viņš ir? Jūras cūciņu karalis? Manuprāt, vāvere. Sveicināti, milži! Laipni lūgti baudīt manu posmi. Noteikti vāvere. Jā, vāvere. Esam ārkārtīgi pateicīgi par to, ka aizdzināt fusas. Kusas? Pusas. Viņa allaž traucē mūs, ielaužoties, iztraucējot mūsu ballītes un saraustot mūsu gabalos. Jā, labi, klau, mēs tikai meklējam cilvēkus. Ak, vai tev ir tik lieli zobi, vecīt? Nokaunies, Morīs, vai neredzi, ka tu aizvaino dīvaini? Tikai pasakiet, kas jūs esat? Es esmu Aleks. Tas ir Aleks. Šī ir Glorija, Mārtiņš un Melmans. Un no kurienes jūs esat mūži? Mēs esam no Ņujorkas. Un... Slava Ņujorkas milžiem! Ņujorkas milži! Vai šī ir krustošanas programma? Jāpajautā šiem jocīgajiem, kur ir cilvēki. Atvainojiet, mums jocīgajiem noteikti ir cilvēki. Jocīgajiem ir cilvēki? Oh, Lieliski, labi. Huh. Er Augšā. Vai nav jauki ļautiņi? Tikai tādi padrūmi. Ugh, vai dzīvi cilvēki jums ir? Uh, Nē, uh, tikai uh, beigti. Ja mums te būtu daudz dzīvu cilvēku, tā nebūtu savvaļa, vai ne? <laughs> <laughs> Savvaļa? Pagaidi, spēlvaini, Runa ir par dubļu būdām un slaucīšanos ar lapu. Kurš laukās? Ak, nē, ak, nē, visi! Ak, nē! Mirklīti, lūdzu! Vediet mani prom! Man jātiek prom no šejienes! Aleks, palīgā! Ko tu dari? Peldu atpakaļ uz Ņujorku. Izredzes ir vājas, bet jāmēģina. Tu neproti peldēt. Es teicu, ka izredzes ir vājas. Daba man uz galvas laid. Es neredzu, neredzu. Es redzu. Klau, ir skaidrs, ka notikusi kļūda. Cilvēki noteikti neizmeta mūs šeit tīšu prātā. Tiklīdz viņi sapratīs, kas noticis, ieradīsies mūs meklēt, vai ne? Jā, pareizi. Zini, varu sadarēt, ka viņi jau ir ceļā. 4000 km uz dienvidiem. Zēni brokastīs būs ledus augsti suši. Riko! Well, Tā kā man ir lemts nomirt uz šīs visu aizmirstās salas, es melmens. Menkovits, būdams pie vesela saprāta un nevesela ķermeņa, esmu sadalījis savus īpašumus jums trīs vienādās daļās. Oh, Atvaino, Aleks! Atteja! Mālacis Melmens! Ārā toalete! Nē, tā nav atēja, tas ir kaps. Tu esi iesūtījis melmenu kapā, ah. esi laimīgs, izbeidziet. Tas nav beigas, tas ir jauns sākums. Varbūt labākais, kas ar mums noticis. Nē, nē, nē, nē, nē, nē. nē. Nē, tas nav labākais, kas ar mums ir noticis. Jā, tu izniekoji savu dzimšanas dienas vēlēšanos un atnesi nelaimi mums visiem. Kāpēc atklāji savu vēlēšanos? Neviens tā nedara. Pagaidiet, es negribēju teikt, atcerieties, jūs likāt man pateikt labi. Turklāt tā nav neveiksme. Tā ir veiksme. Paskatieties apkārt. Te nav žogu, nav grafiku. Šeit ir skaisti. Labi, labi, man pietiek. Šī ir tava salas puse, un šī ir mūsu salas puse. Tā ir sliktā puse, kur var lēkāt apkārt kā burvju zirgs, dari ko gribi visu dienu. Un šī ir salas labā puse tiem, kuri mīl Ņujorku un vēlas doties uz mājām. Izbeidz! Nē, nē, atpakaļ, atpakaļ! atpakaļ. Tas nav labi. labi. Jums būs sava puse, un man būs manējā. Ja jums mani vajadzēs, es būšu šeit salas jautrajā pusē. Lieliski pavadīšu laiku. Šī ir jautrā puse, šī ir jautrā puse. Mēs visi lieliski pavadīsim laiku, izdzīvosim līdz māju ceļam. Man patīk šī puse. Šī puse ir labāka, tā puse ir riebīga. Tu esi nožēlojamā pusē. Ko darīsim tagad? Neuztraucies, Melmeni. Mums ir glābšanas plāns. Gribu redzēt Mātija ģīmi, kad viņš ieraudzīs šo. Paskatieties uz viņu. Viņš ir bezpalīdzīgs bez mums. Aizveries, Nelga! Es te stāvu jau stundām. Cik ilgi man tā ir jāpozē? Tā ir finito! finito. Neviena glābšanas laiva miljonus jūdžu attālumā šo mazulīti nepalaidīs garām. Vajadzīgajā brīdī mēs aizdegsim brīvības bāku un mūs izglābs no šī šausmīgā murga. Ko teiksiet? Forši vai ne? Kā sokas ar brīvības uguni, Melmen? Lieliski! Idiots! Dzirdēju, kāpēc nevaram aizņemties uguni no Mārtijas? Tā ir saules uguns. Mēs neizmantosim saules uguni brīvības dāmā. Berzē, Melmen! Es berzu nesenāk, es nespēju. Man nesenāk, man nesenāk! Uguns! Uguns! Uguns! Uguns! <laughs> Ah, oh Ak, vai! Uguns! Nē, nē! Uguns! Lec, Aleks, lec! Neuztraucies, kaķi vienmēr piezīmējas uz ģīmija. Kas tu par kaķi? Manijaks! Tu to nodedzināji! Sasodītais! Sasodītie visi! Vai varam doties uz jautru pusi? Visi nomierinieties! Sēdieties savās vietās! Visi, lūdzu, nomierinieties! Jūs tur un jūs tur arī mieru, ļaudis mieru! Sagaidiet karalisko augstību, vara no blā, blā un tā tālāk. Urā visi! Aiziet! Uzmanību! Mūs visus māca ziņkāri par viesiem, par Ņujorkas milžiem. Jā, Vili? Man viņa patīk, man viņa patīk, man viņa patīk. Man viņa patika, kad vēl nebiju viņu saticis. Jā, jā, nevaru aprakstīt, cik ļoti man viņa patīk. Apklusti, tu sāc kaitināt. Cik vien sevi atceramies, mums ir uzbrukušas baisās puses. Pusas, pusas uzbruka! Tā ir laba grāmata. Lūdzu, lūdzu, Moris, kurš Klusu! Izbeidziet! Šobrīd viņi mums neuzbrūk. Tāpēc mans ģeniālais plāns ir šāds. Mēs sadraudzēsimies ar Ņujorkas milžiem un turēsim tūmā. Ja Aleksa kungs mūs sārgās, mēs būsim drošībā, un mums nekad vairs nebūs jāuztraucas par baisajām pusām. Es to izdomāju! Es to izdomāju! Jā! Jā, es? Pagaidiet, pagaidiet. Es tagad iedomājos. Vai kāds ir aizdomājies, kāpēc Fusas tā nobijās no Aleksa kunga? Varbūt mums arī ir jābaidās? Ja nu Aleksa kungs ir ļaunāks pat par pusām, man no viņa šarmuļa metas. Moris, tu nepacēli roku, tāpēc tavs indīgais komentārs tiks izdzēsts. Vai vēl kādam šādi muļi metas? Nē, labi, tad klusējiet. Kad Ņujorkas milži pamodīsies, mēs parūpēsimies, lai viņi pamostas paradīzē. Ha, ha, ha. Kurš grib cepumiņus? Palīgā! Al, Melmens un Glorija tur lieliski pavada laiku. Jautrajā pusē ir vieta vēl vienam? Nē, paldies. Klau, es iedomājos, dod šai vietai iespēju. Iespējams, tev pat iepatiksies. Mātī, esmu noguris, esmu izsalcis. Es gribu uz mājām. Pamēģināsi? Padomā. Bez tevis tur nemaz nav jautri. Elle. Kurš tas ir viņš? Kas tur? Pitsas piegāde. Kā jums šķiet, kas? Jā? Kā varu palīdzēt? Drīkstu ienākt jautrajā pusē? Kā lūdzu? Es biju nejauks, Mārtiņ. Bet es daudz domāju par to, ko teici, un piedod. Laipni lūgt savvaļas mājā. Nāc iekšā! Ej, noslauki kājas! Saldā savvaļa. Aleks! Aleks! Mana māja ir tava māja! Tas ļoti iespaidīgi. Iedzer! Es uzsaucu! Tas ir jūras ūdens? Nenorī. Tas ir pagaidu variants. Jūs visi izskatāties izsalkuši. Vēlties dabas labumus? Tev ir ēdiens? Jautrās puses īpašais ēdiens. Jūras zāles uz kociņa. Jūras zāles uz kociņa. Ja nepamēģināsi, neuzzināsi. Tik gardi. Paldies! Tieši laikā, vai ne? Varbūt darētu nedaudz citrona? Nē, ir labi. Ļoti labi. Labāk nevar būt. Oh, Var gan. Check this Skat? Wow. Oh, paskatik. Like Kā neskaidāmi miljardi helikopteru. Zvaigzne krīt, vēlēšanos ātri, gribu lielu, sulīgu steiku. Zini, Aleks, apsolu, ka rīt es tev atradīšu steiku, no kura būsi gar zemi. Paldies, Mātī. Ir vēls, es laikam. Es arī došos pie miera. Saldus sapņus! tu dari? 27, 29, 28, 29, 30, melnas un tikai 29 baltas. Šķiet, tu vienmēr esi melns ar baltām strīpām. Dilēma atrisināta. Redzi, Moris, Aleksa kungs samīļoja savu draugu. Viņš ir mīloša un maiga būtne. Kā tev var mesties zosāde no Aleksa kunga? Paskaties uz viņu. Viņš ir jauks un pūkains. Nedomāju, ka samīļoja viņu, Džulien. Izskatījās, ka nogaršoja viņu. Domā, kā gribi. Man vienalga. Drīz mēs īstenosim manu izcilo plānu. Mums tikai jāsagaida, kad viņi saldi gulēs. Cik laika tas prasīs? Antarktika. well, nu, this sucks. Nelāgi gan. Mosties, Aleksa kungs. Mosties, Aleksa kungs. Mosties, celies. Mosties, Aleksa kungs. Mosties, Aleks! Tu sūkā īkšķi? Kas notiek? Kas tas ir? Ei, ei, nebaidieties, milzu dīvaini! Kamēr jūs gulējāt, mēs vienkārši atnesām jūs uz mūsu paradīzes stūrīti. Laipni lūgti Madagaskarā! Mada kur? Ko? Nevis ko, bet Askarā! Mācīt, te ir kā gluži kā uz sienas, zoodārzā. Nē, draugi, Tas ir pa īstam. Skatieties, nav slikta ainava. Tu vienmēr uz to skatījies, bet tas ir šeit, gluži kā realitātē. Apskriesim apkārt, asins kūsā, plaušas elpo svaigs gaiss. Kurš ar mani? Nē, es tiešām nedomāju, ka spēju. Aiziet! Ej, spēlējam! Es pirmais! Uz priekšu! Izbeidz, tu esi traks. Viss, Mati, nevaru. Viss, viss, tu uzvarēji. Aiziet, Aleks, oh. sāņemies. Nē, esmu ēdis divas dienas. Uh, Cukuru līmenis ļoti zems. Man nav enerģijas. Nedomāju, ka tā ir tava problēma. Pirmkārt, saulē neviens tā neskrien. Aiziet, vecīt, gāzi grīdā. Atbrīvo to iekšējo lauvu sevī. Kurš ir kaķis? Māties tiešām ne. Tu tieši tā aiziet. Jā, saņemamies. Tu esi kaķis. Kurš ir kaķis? Tu esi kaķis. Kurš ir kaķis? Tu esi kaķis. Kurš ir kaķis? Tu esi kaķis. Tu esi kaķis. Kurš ir kaķis? Kurš ir kaķis? Kurš ir kaķis? Es esmu kaķis. Surprise! Pārsteigums! Zaudēji, zaudēji! No kaķa neaizlaidīsies! Kaķis ir ātrāks, jūtos kā gaļas gabals, kas lido debesīs. Iztrakosimies! Aiziet! Cita lieta! Es jūtos lieliski! Mari, Mari, Mari! Mati, Mati! Kā jau tu teici, tas ir varani vai ne? Melmen! O, oh, jā! Es esmu paradīzē! Redzi, Moris, Aleks ir mūsu draugs un puses netuvojas. Tātad mans plāns darbojas ļoti labi. Aleks, pagaršo! Jūtos labi. Jūtos atkal kā karalis. Karalis? Jā, jums jāredz viņa priekšnesums, Aleks. Varbūt parādīsi? Nē, es nedomāju, ka. Labi. Dāmas un kungi, visu vecumu primāti savvaļa piedāvā karalī. Aleks, lauva! Uzmanību, draugi! Karalis ir klāts. Ja viņš ir karalis, tad kur ir viņa kronis? Man ir kronis ļoti skaists. Tas ir man uz galvas skats, nav pazudis. Ierēcies! Tādu nekad nebiju dzirdējis. Aiziet, draugs, sācēl vilni! Atvaino, tu kod man dibenā. Nē, jā. Oh. Aleks, ko tu izdarīji? Viņš iekoda man dibenā. Nē, neiekodu. Iekodi gan. Tu man iekodi dibenā. Kas tev lēcies? Es. Oh, Kāpēc tu man iekodi? Tas tāpēc, ka tu esi viņa vakariņas. Ko? Kā lūdzu? Tas ir dūmi, dūmi, dūmi, Moris. Kas gan ir vienkārši kodienas draugu vidū? Pagrauz mani! Ballīte ir beigusies, Julien. Tas izcilais plāns ir izgāzies. Par ko tu runā? Jūsu draugs ir medīšanas un ēšanas iekārta, un viņš ēd steiku. Tas esi tu! Tu! Izbeidz! Labi, Moris! Es atzīstu, plāns ir izgāzies. Viss ir zaudēts. Esam lemti nāvei. Husas atgriezīsies un aprīs mūs, jo mēs visi esam steiki. Esmu steiks, es esmu es, es. Aleksa kungs nedrīkst šeit palikt. Viņa vieta ir pie līdzīgajiem. Fusu salas pusē ar man piešķirtajām tiesībām pēc džungļu likumiem, bla, bla, bla, bla, bla. Prom! Ko izbeidz? Vai izskatos pēc steika? Jā. Redziet, ko es teicu? Es ne. Paga, ko tu teici? O, jā. Viņš tūlīt trakos. Glābieties! Mati, skrien! Desmitnieka izcili Morijs. Paldies! Marty? Māti? I'm so sorry, Marty. Piedod, Mārti. What is wrong Kas man with... kaiš? Ow! Oh, no. Ak, nē. Ko esmu izdarījis? Jā, Esmu briesmonis. Man jātiek prom. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds. Dodieties atpakaļ plēsoņu teritorijā. Dark sacred night, and I think to myself, Fusu teritorija. What a wonderful world. The colors of the rainbow. in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them quite much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Ko esmu izdarījis? Tas ir murgs. Tā ir mana vaina. Manis dēļ esam zaudējuši Aleksu. Ko mēs darīsim? Izdomāsim, kā viņam palīdzēt. Lūk, ko mēs darīsim. Labi. Mēs esam ņujorkieši, vai ne? Mēs esam stipri, izturīgi, jā, spējam pielāgoties, jā, un mēs negulšņāsim kā melnēnu bars. Nē, Glorija. Glorija. Tā nebija es. Tas bija kuģis. Kuģis! Kuģis? Kuģis ir ieradies pēc mums! Skrienam! Tas ir šeit! Šurp! Šeit! Paceliet mani! Paceliet mani! Palīgā, palīgā! Mans kakls, kakls! Šeit, šeit! Šeit! Jums nav nejausmas, cik ļoti man sāp! Šurpu! Skat, tas griežas! Tas atgriežas! atgriežas urā vārani! Gaidiet, kuģi! Es sameklēšu Aleksu! Oh, Pagaidi! Viens tu nevari atgriezties! Ah, Beidziet, es zinu Aleksu. Kad izdzirdēs, ka esam glābti, viņš nomierināsies. Cilvēki nāk, viņi mums palīdzēs. Melnam taisnība, cilvēki zinās, ko darīt. Mums jāsagaida tas kuģis. Jau labāk! Jūs? Ak, kur ir cilvēki? Nogalinājām un apēdām viņu aknas. Uzķēries! Jokoju, Lelīt! Cilvēkiem viss ir labi. Viņi dodas glābšanas laivā uz Ķīnu. Ei, es jūs zinu! Kur ir tas ķertais lauva un mūsu monochromātiskais draugs? Matīs, viņš ir. Kur viņš palika? Viņš bija ar mums! Viņš devās pēc Aleksa. Viņu nogalinās. Zāni, mūsu monochromātiskais draugs. Viņam draud briesmas. Izskatās, ka mūs gaida darbiņš, kapteiņa piezīmes, ierašanās naidīgā vidē. Kabalskī mums būs jāiekaro vietējo sirdis un prāti. Riko vajadzēs īpašu aprīkojumu. Mums draudēs lielas briesmas. Ierinieks droši vien neizdzīvos. Oh, oh, oh! Aleks! Aleks! Nāc, Aleks! Kuģis ir klāt! Varam doties mājās! Aleks, Aleks, Aleks, Aleks. Aleks! Aleks! Aleks. Mārtiņ? Atjēdzies, Aleks! Kūģis ir atgriezies, varam doties prom! Atgriezīsimies civilizācijā un viss būs kā agrāk. Netuvojies! Lūdzu! Esmu briesmonis! Aleks, tu neesi briesmonis! Tu esi mans draugs! Mēs esam komanda! Tu nes atceries! Então es negribu nodarīt tev pāri. Ah! Aleks, bez tevis es prom nebraukšu. Aleks, man padomā dziesma, brīnišķīga dziesma. Tu noteikti to zini. Izplatiet ziņas! Es šodien dodos prom. Mēs esam daļa no tā. Tu zini vārdus. Viens vārds. Lūdzu, neliec man dziedāt vienam. Tu tiešām negribēsi to dzirdēt. Uh, Aleks, Aleks? panāc uz mirklīti. Aleks, Palīdzi! Palīgā! Aleks! Palīgā! Palīdziet man kāds! Palīgā! Aleks! Palīgā! Melman? Ja, meinerseits. Skibidi nam. Kāds plāns? Šāds. Šāds? Pusā. Stāt. Stop. Pusā. H. Pusā. Hu. Pusā. H. Nāciet un paņemiet! Viņu ir pārāk daudz, kapteini! Bija prieks ar jums dienēt, zēni! Aleks? Aleks? That's mine. Das ist Mans, Upuris. Oh, Mans. Alex. Alex. Is Salzis. Alex. Alex. Ad. <laughs> Laiks izrādēji. Paldies, ka nepameti mani Mārtī. Man gandrīz sirds izlaica pa muti. Tā nedrīkst pielavīties. Kurš? Mēs tikai tiksim prom. Guys, Tikai pietēlojiet, kā jau teicu, laiks izrādēji. Mans upuris! Viņi visi ir mani! Mani Zvēru karalis, ak, nē! Lūdzu, nē, mani, Lauvas kungs! Baidieties! Es nepazīstu līdzcietību! Esmu pārāk jauns, lai mirtu, brāzmonis! Un jūs gribat šādi? Labāk beidziet, ko kājas nes. Sauciet policiju! Viņš ir jūcis! Šī ir mana teritorija, skaidrs? Nekad vairs negribu jūs šeit redzēt. Bū! Jā, tu esi kaķis. Malacis. Es to paveicu aplausus. Plāns nostrādāja. Plāns nostrādāja. Esmu ļoti gudrs, esmu labākais. Robota laiks. Esmu gudrs karalis, esmu superģēnijs, esmu pētiķu robota karalis. Nu, kas pusdienās? Aizver acis! Kāpēc jāaizver? Ciet, tās ir ciet, stiprāk. Jā, sir. Nelūri, tas ir ciet. Riko! Hey! Open that hatch. Atvērt lūku. Uh, fire in the hole. Uguni! Košļā! Like Košļā droši! Izbaudi! Hmm. Un? Neslikti, vai ne? Vienmēr ir rezerves plāns. Hmm. Hmm. Ir labāk par steiku. <laughs> Man garšo! Man garšo! Kaķēnam garšo zivteles! Vēlos uzsaukt tostu. Dažreiz viņš ir kā kodienas pakaļā. Ticiet man, es zinu. Bet šis kaķis ir pierādījis, ka viņa sirds ir lielāka par viņa vēderu. Par Aleksu! Par Aleksu! Pietiek, muļķi! Nu, ko teiksiet? Atgriezīsimies Ņujorkā? Nezinu, Mārtiņ, šis ir tavs sapnis. Tiešām gribi doties prom? Man vienalga, kur mēs esam. Galvenais, lai esam kopā. Pārējais ir maz svarīgi. Nu, tādā gadījumā, Riko, es pieņemu 300 pavēles, laižām! Jā, jā, bet pirms aizbraukšanas man ir paziņojums. Klusu, lūdzu, paldies. Pēc dziļām un rūpīgām smadzeņu kustībām galvā esmu nolēmis pateikties par to, ka ienesi mieru mūsu mājās lai tev atlīdzinātu. Es dāvāšu tev šo skaisto šķiršanās dāvanu. Nē, nevajag. Es nevaru pieņemt tavu kroni. Nekas man ir lielāks. Ar ķirzaku. Skat, kā kustas. Aiziet, Stīvī, aiziet! Atā, spalvu kušķi! Paldies par visu! Atā, tā! Uz tikšanos krokodilu! Moris! Man piekusa roka, pamāja manā vietā. Ātrāk, sīkais pērtiķi! Ātrāk! Kad atgriezīsimies Ņujorkā, būs ziemas vidus. Es padomāju, varbūt nesteigsimies. Mēs varētu pa ceļam kaut kur piestāt, varbūt Parīzē. Tu lasi manas domas. Man bija padomā Spānija. Skriesim ar vēršiem, varbūt Fidži. Porši, varbūt uz Kanādu, lētas zāles. Es neiebilstu arī atgriezties šeit. Jā, to varētu. Kapteini! Vai nevajadzētu viņiem pateikt, ka kuģim nav degvielas? Nē, smaidiet un mājiet, zēni. Smaidiet un mājiet. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to. Filma demonstrēšanai sagatavota kompānijā Digimedia 2022. gadā pēc TV free grupas pasūtījuma. Tūkojusi Sanda Binduka, Lomas ieskaņoja Jānis Kirmuška. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a model. man. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a band man. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. woman, and nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big Titanic. woman, nice. Sweet, fantastic. Big ship eh? on the ocean at the big Titanic. Woman and ice, Sweet, fantastic. Big ship on the ocean at the big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman cured, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman cured, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner, funny face and make man mad up. Nose powder, funny face and make man mad up. Pluck your eyebrow, funny face and make man mad up. Girl your lipstick, funny face and make man mad up. Woman a nice broad face and a nice hip, make man flip and bust them lip. Woman are nice and energetic. know ship on the ocean that the big Titanic. Woman a nice broad face and a nice hip, make man flip and bust them lip. Woman are nice and energetic. Big ship on the ocean that the big Titanic. Whoa, whoa. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. Three, two, one.